Fl-episodju tal-lum se nkomplu naraw iktar prasparu avventuri li jduru mal-karattri prinċipali ta' din l-istorja. Biss, qabel xejn, ejjew nagħtu ħarsa lejn dak li ġara fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, rajna lil Serena tipprova tikkonvinċi lil Kerry biex taħfer lil Mikiel talli dan kien qabad u telaq mir-restorant f'nofs date li kellhom flimkien. Immin trasek ibsa u isqta. Tlet ġimgħat inna ntambrulek, kemm jien u anke ġanni u anke mikil miskin prova jkelmek int ma ħallejtux. U jien irid tlet ġimgħat ngħidilkom biex ma tindaħlux. Min jaf kieku għamilha lilek x'kontejt. Ritt l-art tinfetaħ u tiblani bil-mistħija. Kulħadd taħares lejja beda u mhux dik is-sabiħa, is-sabiħa li spiċċajt naħsel il-platti għax li sis Mikiel għalli li kien se jħallasu u spiċċa taraq mingħajr ma lanqas biss ħallas il-kont. Jien ma ħax flus miegħi law kien insista biex ħallasu. Rajna wkoll kif Martes kienet qed timxi mal-pjan li kienu ħejjew hi u Miss Manduka biex jagħmlu bsata inferroti lil Kerry. Imma kif? Martes bdiet iġġib ħafna skużi biex tkun tista' titlaq mix-xogħol kmieni u b'hekk tħalli lil Kerry bil-piż tax-xogħol tagħha wkoll. Aw, kier, għandi bżonn immur id-dar. Għalfejn? Qed tuġan id-darsa. Aw, kier, isma'. Ġara Martes. Għandi bżonn immur id-dar. Erġajt, ġara. Qed jiġani dari, naħseb il-ġebla. Biss Kerry ma qatax qalba daqshekk malajr. M'għamlix bħal ma ħasbu li se tagħmel Martes u Miss Manduka, iġifieri li tirriżenja. Minflok, Kerry ħasbet fi pjan. Fuqha ħsibt ukoll, mhux se nkeċċiha, mhux sew wara dak kollu li għamlet miegħi, wara kollox meta ma stajx tiġi jien tax-xogħol, lilha dejjem sibta hawn. Iddeċidejt li nagħmel avviż u nara jekk japplika xi ħadd li jkun tajjeb għal dan ix-xogħol. Flok min? Minn flok ħadd. Lil min nagħżel se jkun qiegħed jaqsam l-uffiċċju miegħek u ma' Martes. Mela se nispiċċaw tajjeb ruħi, ħankunu qisna xebgħa tiġix ġo gallinar. Biss, jekk Kerry ħasbet fi pjan ġdid, kif ittaffi ftit mill-ġenn ġewwa l-uffiċini tal-Aġenzija, l-istess għamlet Miss Manduka meta rat li l-pjan li kienet qed taħdem fuqu Martes ma kien qed jagħmel l-ebda effett. Għamilt żmien twil naħdem hemm, naħseb naf iktar minnek x'hemm u ma hemmx. Dak parti mill-pjan. Kif tlesti milli tħassar kull ħaġa li hemm fuq dak il-kompjuter, irridek tinżel fl-uffiċċju ta' Kerry. Hemm issib hard disk li fiha l-istess dokumenti li fih il-kompjuter. Il-hard disk tintuża f'każ li tinqala' xi ħsara fil-kompjuter biex b'hekk ikunu jistgħu jaċċessaw id-dokumenti minnha u b'hekk ma jkunu tilfu xejn. Imbagħad tgħaddi l-hard disk lili. Jien nagħmel kopja tad-dokumenti kollha u mbagħad nagħti titwila lil Kerry. U x'biħsibek tagħmel? Noffri l-id talbi berrija. Nuriha li jien għandi kopja tad-dokumenti kollha u li jekk iċċedi postha jien nagħtihomlha. Biss li Miss Manduka u Martes ma kinux jafu kien li waqt li kienu qegħdin jaħmu dan il-pjan, Serena kienet qed tisma' kollox. Serena kellha diskursa ta' twila flimkien ma' Rosina fuq il-ktieb li ħarġet Rosina li jittratta l-ħajja privata ta' Serena u Kerry. Insomma, ma nafx għalfejn dan il-pandemonju kollu. Issa li hemm hemm. Il-ktieb ħareġ fil-pubbliku u kważi kulħadd għandu kopja tiegħu. Tiskanta kemm sirtu popolari minn tudertu f'dak il-programm? Billi ser toqgħod timlili moħħi u tgħidli li sirna popolari, b'daqshekk mhux ser tbiddilli fehmti. Jien u Kerry wasalna fi ftehim li nitolbuk somma flus għad-danni. Somma flus? Mela li li qed taħsbun il-bank. Lanqas xejn, il-bank isellef somma flus, insettina. Iva, u kemm minn għalik sentikom? Faqqala prezzeren. 20,000 euro. Selena kienet determinata li tuħu dawk il-flus minn għand Rosina u mid-dera se jirnexxila. L-episodju tal-ġimgħa li għaddiet spiċċa permezz ta' persuna li marret tapplika għal post vakant fl-uffiċċju tal-aġenzija. Għadkom tiftakru min kienet din il-persuna? Skużi, nista' nkellem lil Kerry Gold hekk jogħġbok? Bħalissa mhux qed hawn u lili lħaqtni eżatt kif kont ħirġa. Rid tgħidilha xi ħaġa jekk ma jimpurtax insaqsik? Ġej biex napplika għal vacancy li rajt fuq il-gazzetta. Fimtek. Ifhem, jekk trid nista' naqdik jien, għall-inqas ma tkunx ħadd għal xejn, jien is-segretarja tagħha. Kieku aħjar. Tista' tpoġġi bil-qedawn ta' Issa llum ħa nieħu nota fuq karta biex ma nqgħodx nerġa' nixgħel il-kompjuter u mbagħad għada nitfa' d-dettalji tiegħek kollha u ngħid lil keribik. Mela ħa nibdew bid-dettalji personali. X'ismek? Ortenzja. Ortenzja Mikallef Papadopoulos. Papa xiex? Ortenzja Mikallef Papadopoulos. Ekku, ma tkun ħadd li Fortenzja, il-mara ta' Lawrence jew kif nafuha aħna Max. Fil-qosor għadna kif tajnikom togħma ta' dak li assistejna għalih il-ġimgħa li għaddiet. U issa se ngħaddu għall-episodju tal-lum. L-episodju tal-lum jieħu postu eżattament ġurnata wara t-tmiem tal-episodju tal-ġimgħa li għaddiet. Se ngħaddu għax-Xemxija, ġewwa Villa Sunrise, fejn joqogħdu Rosie u oħtha Mary Manduka, kmieni filgħodu. Well, I suppose I must bear some responsibility for the fact that we don't have a chairman U le mera qliblu, id-diqt nisma programmi ta' diskussjoni. A new method of public conversation. For four years from now. Now that the election is over, Carl, Tell us more about all those reports. Dan aħjar, għax bl-aħbarijiet dal-ħodu, aqliblu merħiħ u paċenzja. Kem sendu mun isimu aħbarijiet? was put off the record until after the election. There was great concern. Someone there? I can hear you. Who is that? Who's in there? Ii, xi twajjaq tal-għodu? Ħaqliblu fuq xi stazzjon ieħor mer. Min fil-għodu jibdew bil-films tal-vjolenza dawn? ma anche della più grande cantante dei nostri tempi che è qui ad aiutare Rita ed è Mariah Carey. Ara l-oħra, kemm ma niflaħiex lil din il-preżentatriċi! Aqli bl-omer! Eeh, kif ser tqabbiż ommli ta! Ħa! Aqbad ir-remote f'idejk u qalleb inti! O iva int kellmetlek ta! Kemm sirt tisbroffa mix-xejn! Qisek qledtna sirt! Dik mhux biċċa tiegħek! Qatt ma qomt bin-nervi inti? Jew int perfetta? U għaj ma x'kull waħda għandu għalfejn ikollok in-nervi wkoll? Jaqgħu minħabba l-biċċa tal-aġenzija, Mer. U int x'jimpurtak? Ta' żgur li jimpurtani! Mel inti oħti għall-isem x'kull waħda. Veru li jkollna xi ngħidu ta' spiss, imma xorta ninkwita għalik ta'. U issa int, Mer, xi trid toqgħod tinkwita tagħmel? Imissek tistrieħ issa? Mela tivvinta biex terġa' tmur taħdem. Imma jien iddiqt hawn Rose. Kemm se ndum indur mal-istess erbat ikmamar? Kemm se ndum immur nieħu kafè minn ta' Sliema? Għandi bżonn xi ħaġa biex nimla ħajti. U daqs kemm hawn iktar x'tista' tagħmel? Mur xi attività li jorganizza l-Arċipriet jew xi coffee morning. U ħallina minnek ġejja bil-coffee morning. Kemm se ndum nimmarka l-istess erba' numri? Il-coffee mornings imorru dawk li jħobbu jgħidu fuq in-nies. U ħallina minnek! U ħallina minnek, Rose! Dak li qed ngħid jien veru! Oqgħod innutom meta ġieli morna xi coffee morning flimkien. Fuq il-private jgħidu fuq dik u fuq l-oħra. Jiena f'ħajti irrid xi ħaġa bis-sugu. Bis-sens! Mela ma nafx nista' ngħidlek iktar minn hekk. Kieku nieħu posti lura fl-Aġenzija, l-ewwel ħaġa li nagħmel hija li nirranġa l-kamra tal-konferenzi. Issa ilha ftit ma tara naqra għamara ġdida dik il-kamra u wasal iż-żmien li tiġi miżbugħa wkoll. Imbagħad wara nara mill-istaff l-iktar li ħaqqhom promotion. Untiehom promotion kif inhu xieraq u dawk li ma tantx huma xi gwappi, indabrilhom rashom. U jekk terġa' tieħu postok ġewwa l-aġenzija, l-ewwel li jmissek tagħmel huwa li tkeċċi lil dik ir-receptionist għax veru arroganti. Imbagħad li kont minnhekk mer, tirranġa naqra l-kantin għax mhux daqshekk attrezzat sew. Iva, Rose. Rigward Tina r-receptionist, hekk nagħmel. Dik kont ili biex inkeċċiha ta' għax veru kiesħa u ardita dik it-tifla, imma peress li missierha kien ħabib kbir ta' Paul, dejjem bqajt lura. Imma issa la Paul miet, nista' nkeċċiha meta rrid jien. Il-kantin għandek raġun iva. Naħseb l-aħħar li ra passata xi sitt snin ilu. Isma', qata' l-kurżità, int kif taf dwar Tina r-receptionist u dwar il-kantin? Sa fejn naf jien, int qatt ma rsaqt l-hemm. Emm, emm, għax, għax, emm. Rose! Jaqaw mort hemm bil-moħbi tiegħi? Isma' skużi, bil-moħbi tiegħek xejn. Għax bħal dak li qallu, għandi bżonn xi permess minn għandek jekk irid immur hemm. Permess minn għandi m'għandikx bżonn, le. U jekk mort hemm, ma milċej ħażin, lanqas. Imma l-mistoqsija li nsaqsi lili nnifsi hija, għaliex mort hemm? U għajma int? Mart semmux. Mart indur ftit. Isma' hi, jien m'iniex ta' wara l-muntanji u żmien bija tgħaddix. Għalfejn mort hemm għedtlek? Isma' hi, toqgħodx tgħajjat għax naf ngħajjat iktar minnek. Jien mort hemm għal ġid tiegħek. Għal ġid tiegħi? U mela x'inhu? Tgħidlix! Mort tkellem lil Kerry fuq il-kariga tiegħi. U x'hekk għamilt Rose? B'sartu jien! L-affarijiet ma jmorrux hekk Rose! Minn fuq? X'għamilt ħażin daqshekk? Da żgur li għamilt ħażin! Mort titkellem minn warajja ma' Kerry! Min jaf kemm qalet fuqi wara li m'iniex kapaċi mmur nitkellem għalija nnifsi! Iktar ma taf kemm niddejjaq min joqgħod jipprova jagħmilha tas-Sammaritan it-tajjeb u jgħinni, iktar tagħmel hekk! Inti missek taf li l-problemi tiegħi inħobb insolvihom jien waħdi. Kieku kelli bżonn l-għajnuna tiegħek kont niġi fuqek u ngħidlek imma jien kapaċi nsolvi il-problemi tiegħi waħdi. Fimt? Ara ma terġax tagħmilha ross, qed nafżak għax ħażin se nispiċċaw jien u int. Ara nitilqa' 'l barra. Fejn sejra? Fejn joħodni r-riħ. Mhux biċċa tiegħek. Ara naqra kemm inkxift ħelu ħelu. Kemm għax fett illi mort niftaħ ħalqi fuq ir-receptionist u fuq dak l-imbirek ta' Gandin! Issa dik fejn setgħet marret? Issa sakemm tasal lura ma noqgħodx bi kwieti. U nsomma, jien għalfejn għandi noqgħod ninkwita għaliha? Minn fuq li ppruvajt ngħinha ħaditha kontrija. Mela tmur tixxejjer. Arem, ħammur nara x'se nilbes. Ħammur nagħmel naqra shopping u hekk sa taslima. Naħseb bħalissa qed tgħidu kif dawn it-tnejn kull meta jiltaqgħu dejjem bi ġlied, allavolja ħwa. U ma ntikomx tort ngħiduha kif inhi. Minn Villa Sunrise ngħaddu issa għall-uffiċċju tal-Aġenzija. Il-ħin bħalissa huwa dak tad-disgħa u nofs ta' filgħodu, u allavolja għadu kmieni, Marigold diġà tinsab ġewwa l-uffiċċju ta' bintha Carrie, iddur u taqgħad ma' Serena. Ha risposto no perché ha detto io non posso. Allura l-keri għadha ma daħlitx, imma mid-dar telqet kmieni. Isma, ma nagħmlux mod li qed tgħidilna li tkun ġejja xogħol u minflok qed mur x'imkien ieħor u seren. Tibdix fattar mer minn dalodu għax int għandek ħabta l-istorja minn novella tagħmela sew popera. Għax jien ninkwieta, isma barra kollox dik binti ta' Jien metlekx biex ma tinkwetax, immem limitu mer jaħasra sa fejn għandek tinkwieta. U da żgur, taf fejn qed tajtek int, għax mhux int għaddejt minn dak li għaddejt minnu jien qabel twildet Kerry, kelli nagħmel seba' xhur sħaħ fis-sodda. Insomma, minn banda ħjar tax kollox tu kien jagħmel, isajjar, inadda, fjon xor jgħaddi, kollox hu. Fimtek, fimtek mir, m'hemmx għalfejn it-tin id-dettalji kollha. Kerry tibżax, ma marret imkien bil-moħbi tagħkom. Jekk dal-għodu qabel ma ħarġet mid-dar qaltilkom li kienet sejra x-xogħol, mela sew qaltilkom, bħalissa qiegħda fuq meeting barra. Mela mhux vera x-xogħol ġiet, kieku vera ġiet ix-xogħol, kieku hawn qiegħda. U x'għandu x'jaqsam mer? Flok qiegħda fuq meeting hawnhekk, qiegħda fuq meeting barra mill-uffiċċju, imma xorta fuq xogħol qiegħda. Isma' Seren, hemm xi naqra kafejjew. Tini ftit ċans mer, għax irrid illesti dawn il-karti malajr. Anke jien qed immut għal bela kafe bħalissa, imma jekk nieqaf ma nerġax nibda. Mela l-oħra mhux hawn qiegħda llum. Min, Martes? Le, aħjar ħallija, X'nambu hawn lil dik? Jaqaw, għamlet xi waħda minn tagħha jew? Sa issa għad le. X'ġifieri? Ara mir, tieħu xalik, imma ċerti affarijiet ma nistax ngħidhomlok. Mi, kif sirtu intu bentita, kolkom sigreti? Arem, zul, għamur namen naqra kafejjen, għax mid-dera jek sar noqot nistenna lilek, jasal il-lejla nkun għanna għed nixxenna għal tazza kafe. U mingħajr ma tat ċans lil Serena tgħid kelma oħra, Mary marret fil-kitchenette tal-uffiċini tagħmel nagħqa kafè. Hekk kif lestiet il-kafè u kienet ħierġa mill-kitchenette, Mary nzertat fil-kurutur lil Miss Manduca. Ħa naraw ftit x'inhu ġej bejniethom, għax meta ltaqgħu ftit tal-ġimgħat ilu, ma tantx kien inħoloq xi rapport tajjeb bejniethom. Ara l-oħra, għax ġej tagħmel hawn? Isma' int, tridx tara kif tkellimni lili? Tgħid ma ġejtx niltaqa' miegħek? Lanqas irridek ruħi. Imma jekk ġejt hawn biex mingħalik tikkonvinċi lil binti biex ittik lura l-pożizzjoni tagħha, ser jarralek. Ara ħi, għedtilek l-aħħar darba u ser nerġa' ngħidilek din id-darba, tindaħalx! Jekk bintek tħoss li għandha ttini l-pożizzjoni tagħha lura, tgħid mhux ser tkun int li tindaħlilha? Mhux se jkolli għalfejn nindaħlilha, serraħ rasek, għax ġa naf li mhux se ċċedi postha. Insomma, jekk ġejt għall-kerry, mhux qiegħda hawn, qiegħda meeting fuq barra u fadilha ftit biex tiġi. U int min qallek li jien ġejt għal Kerry? Mela x'ġejn sa hawn ifisser li ġejt biex inkellem lil Kerry? Kun af li jien hawn għad għandi xi shares u nista' niġi meta rrid u meta jogħġobni. O iva, rajt. M'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel paniġirki. X'kull waħda wkoll. Kull ma għedtlek li Kerry mhux hawn, ġejja toqgħod issemmi x-shares u mhux shares. Ara hemm żowla xi m'għandix ħin x'neħli miegħek. Mur mela! Ħadd ma bagħat għalik! Mhux qalet li Carrie mhux qiegħda hawn? Imma hawn ser noqgħod. Ser nistennieha sakemm tiġi. Għandi bżonn inkellimha. Arem ħa ninżel sal-kantin. Issa nerġa' ngħaddi ftit tal-ħin ieħor. Il-ħin kompla jgerbeb, u n-nies komplew għaddejjin b'xogħolhom fil-bini tal-aġenzija. Serena kellha ġurnata mpenjata mmens, imma mid-dehra mhux l-istess ħaġa nistgħu ngħidu għal Mary Gold għax baqgħet iddur u tgħaqqad mal-erba' ħitan tal-uffiċini. Għadda l-ħin. Miss Manduca kienet għadha ġewwa l-bini tal-aġenzija, iżżur lil dawk kollha li ħadmet magħhom matul il-karriera tagħha. Matul dan il-ħin waslet ukoll fil-bini tal-Aġenzija Carey. Minn hawnhekk se naraw kif l-istorja għal dawn il-karozzi tagħna se tiżvolġi bi kbir. Kif? Daqq tkunu tafu! L-Aġenzija. Jieħdu sehem Serena, Charlene Azzopardi, Carey, Janice Ancelleri, Mary Elaine Borg. Gianni Johann Da Battista. Ortenzia Natalie Abela. Mikiel Stephen Meli. Max Daniel Falzon. Jieħdu sem ukoll Martes Marushka Camilleri. Miss Manduka Madeline De Giorgio. Rosie, Miriam Agius. Rosina, Margaret Chetcuti. Shelly, Connie Livori. Cynthia, Maria Kirkop. U n-narratur Michael Ratzen. L-Aġenzija Għajjejt u għajjejt, meeting il-biraħ fil-għaxija u meeting ieħor illum. Supposta xi ħdax konna nkunu lesti. Hemm aħna, diġà s-sija u issa wasalt. Kier, tinsiex li daqta għandha tasal dik li kellimtek fuq għal-bieraħ? Fakkarni ftit. Tinsiex li għandha tasal Ortensja, dik li l-biraħ fil-għaxija ġiet hawn biex tapplika. Mela ttila biex tiġi llum. Intet li biex ngħidilha tiġi għal-ħabta tas-sija u kwart? Mela nsejt. Iva ta. Imma jien ma nsejtx, qed li biex ngħidilha tiġi llum, Biex jekk tara li hi tajba f'dan ix-xogħol, naqbdu nimpjegawha magħna. Għandek raġun. Biex ngħidlek il-verità ma tantx għandi aptit nies quddiem wiċċi bħalissa, immissa m'hemmx tagħmel hux. Qedtilha Seren. Kelli ngħidilha xi ħaġa Amir. U ejja diġà nsejt, fuq il-biċċa ta' Rosie jew xi simha dik. Eh, li tqila hux. Le, insejt Amir. X'inhi din il-biċċa ta' Rosie? Għax Rosie se jkollha baby. Bis-serjetà, kif tafu? Għaltilna l-istess il-bieraħ x'in kienet hawn. Waqt li kienet għaddejja din id-diskursata, li ma kinux jafu huma li kien hemm is-Manduka tissemma' wara l-bieb. M'għandniex xi ngħidu. Din x'ħin semgħet isem oħtha jissemma' waqfet par widnejh bħal ta' kelb u kif semgħet dak li għadha kif qalet Mary, għal daqsxejn ma tahiehx ħass ħażin. X'inhu? Oħti tqila? Jien sewwa smajt imma hux. Iva, ta' skur li smajt sewwa. Qaltilha Rosie se jkollha baby. Skur li qaltilhom meta ġiet tkellimhom fuqi. Hu fuq il-pożizzjoni, mela? Hi, sa ser nagħmlu? Ser toqqali wiċċi l-art man-nies? Għamiltilna sirċa li tax jafek. Ħarem ħammur id-dar u taf x'ħasla sena tija. Fadli la żmien ukoll tagħmel dawn il-mutetti. Marta sirġet ma daħlitx illum mhux. Le, Ker, qalet li kellha xi qadja x'tagħmel u ser tidħol għad issa. Jekk insibha li għandha nqar nitfa' esperjenza f'dan ix-xogħol lil din Ortense jew xi simha, nimpjega mill-ewwel, ma noqgħodx nagħmel interviews mal-oħrajn, jekk mhux se nagħmel hekk se noqgħod lura fix-xogħol. Kien hemm ħafna li applikaw ker? U le ma ma tantx, tliet persuni biss u tnejn minnhom irġiel. Ma rridx irġiel jaħdmu f'dan l-uffiċċju, jifdal Ortensja. Isma' qed niftakar, mela rax se tagħmel Miss Manduka la ssir taf eh? Miss Manduka, xi ssir taf? Mhux fuq Rosie, ma naħsibx li ser toħu gost meta ssir taf li oħta tqila. Isma, inti qawri qidam qajma llum? Mela Rosie tqila. Int metlix li Rosie se jkollha baby ma. Iva, dik li taqra l-aħbarijiet fuq ir-radju, il-bieraħ meta kienet hawn qattilna li se jkollha baby ieħor. Mela Rosie taqra l-aħbarijiet, minn mindu. U x'qaltlek se jkollha baby ieħor. Mela dik diġa għandi ktar tfal? Dina Rosin qed tgħidlek. Iva diki, dik li se tikom il-flus tal-ktieb. Allura Rosie, dik Rosina jisimha. U iva jaħasra tridu kollox bli marfa, Rosie u Rosina mhux l-istess. Da żgur, anka kejtu kejti l-istess, imma ma żewġ persuni differenti. Kejta faċċata tagħna u kejti li tbeħ il-ħaxix. Waj ma jaħasra. U qed ngħid jinta, qed ngħid kif jista' jkun li Rosie oħt Mary manduka tqila. Min hemm jgħaddi? Skużawni, nista' nkellem lil Kerry Gold, please? Jeni, fiex nista' naqdik jekk jogħġbak? Jien Ortenzja Mikallef Papadopoulos. Ġejt napplika l-avviż li ġibtu fil-gazzetta. Kellimt lil dik kara, lil Serena. Iva qalt li bik Ortenzja. Tista' tgħaddi waħda sal-uffiċċju tiegħi jekk jogħġbok ħalli nitkellmu aktar fid-dettall? Mela le, bil-qalb kollha. Serena, jien se nkun qiegħda fl-uffiċċju tiegħi. Jekk iċempel xi ħadd għalija ddiewli waħda fl-uffiċċju jekk jogħġbok. Ħalli fidi Ker. Din il-ġdida? Ifhem, għadni ma nafx jekk mhux se timpjega, Kerry. Imma jekk timpjega, eżattament, hi tkun iġdida. Ma ħadx grazzja magħha ma nafx għala. U int mer, taqbad u tfattar kollox. Għada dieħla miskina tija ċans. U jien persuna mal-ewwel niċċumba, tidher wisq hekk. Imkabra, Ara, mhux ser immerik. Trid tgħid li hemm kabra? Mela għid li hemm kabra, inutli li prova noħodha miegħek. U sew qaltilha ħa ngħiduha kif inhi. Inutli tipprova toħodha ma' Marigold għax ikun ħin moħli. Inħallu għal salbini tal-Actors Talent Agency u naddu lura għal Villa Sunrise ġewwa x-Xemxija. Miss Manduka kif waslet ġewwa l-villa u ndunat li Rosie ma kinitx qiegħda hemm, iddeċidiet li tibqa' tistenniha. Biex ittieħ l-aħbar li sa jsir dadi. X'mistħija! Ara kemm ser jgħidu fuqna n-nies. Mer! Mer! Inta uneda? Le! Mort tal-Hawaj! Niġbor xi kokonat! Ma jtlix li kellek toħroġ? Iva, mort sa taslima, nixtri xi ħwejjeġ. Mhux hekkux. Issa se jkollok bżonn il-ġodda. Anki int indunajtux, qed nitqawwa bis-sekondi. He, x'istenna? Tgħid mhux ser tibqa' bżaqqek ma' darek, issa jkollok tħallas għal emilek. Għandek raġun, kollu kemm motor tiegħi, imissa m'hemmx tagħmelux. Għal mamul m'hemmx kunsill. Mhux hekkux. Ara xi tgħidlek! Għal magħmul m'hemmx kunsill! Issa x'ser nagħmlu? Aq xi trid tagħmel Merja ħasra. Mhux xi ħaġa ta' gost veru, imma issa jkolli nadatta ruħi għas-sitwazzjoni. U ċali jaf? Mhux ovvja li jaf. Heq, dan anke u għandu għajneħ fuċċuwux. Jarani nitqawwa, imma issa m'hemmx tagħmel. Dik il-ħajja. Mhux hekk hux! Ara xi tgħidlek! Imizzak testi għamar ħażina. Imizzak testi. Basta nitkazaw, b'dik u bl-oħra, bispiċċajta bil-parlament. Prosa talik. U għara ma tgħidx li raħtok. Għara tlaqt il-barra. U ġambir xo tfittixtix. Ma nafx insar nidħol. Tix saħna ħadet. U għajritni mara ħażina.